Прашање број 5. Зошто беше хакиран профилот на Лео? Еден мал подсетник. Користењето на 1, 2, 3, 4, 5 или вашето име како лозинка е лесно да се погоди.